assalomu alaykum hurmatli anglovchilar hindistonlik yozuvchi safiyur Rahman muborak bo'rining payg'ambar alayhisalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz ohud urushi quraysh doiralarining o'ch ilish urushiga tayyorlik ko'rishi makkaliklar badr fojiasidagi eg'ir talofatga bo'libmi muhim odamlardan vaqtsiz ayrilib qolganiga xursinib musulmonlarga qarta g'azab o'tida ko'ymakda edi ulardagi intiqom ilish kayfiyati bog'ansira yuqori pallaga ko'tarildi hatto mas'ul doiralar musibat egalarini o'limlarga yig'lab zor ko'tirishdan ma'ni qildi va qolish tarafga o'zlarining qayg'u alamlarini sezdirmaslik uchun asrlarni oldirab to'lam to'lab qutqizib kelmaslikni topiladi badr vaqasidan keyinla qurayishlar musulmonlarga qarta kang ko'lamlik o'ch ilish urush qo'zg'ab پۇخادىن چىققۇدەك بىر ئىش تېرىش ئارقىلىق ئەندىن ئېلىشنى قارار قىلىشقان ئىدى. شۇڭا ئۇلار تېزلىك بىلەن ئۇرۇشقا تەييارلىق كۆرۈشكە تۇتۇش قالدى. ئىكرامە ئىبن ئەبۇ جەھىل، سەفۋان ئىبن ئۇمەييە، ئابدۇللا ئىبن ئەبى رابىعە، ئەبۇ سۇفيان ئىبن ھەرب قاتارلىق قۇرەيش مۆتىۋەرلىرى بۇ ئۇرۇش تەييارلىقىغا ئەڭ زور تىرىشچانلىق كۆرسەتتى. ularning bu jihatda ishlagan tunji xizmati abu sufyan qutqizib kelgan Бәдір пажасыға сәбәп болған елқы карванның малларыны ианыға тұтыш болды. Олар мал егілерге сөзләп, Құрайш халқыға аянке, Muhammed bizge tıqtanlıdı. Yaramlıq və qabiliyyətlik adamlarımızını öldürüvətdi. Şunu bu mallarınlarını onundan qısas eliş uruşıqı iyanı qılanla. Bu qetim onundan intiqamımızını alalısaq acab eməz, dedi. Mal ilgileri məsul dairlərinin çakırıqı avaz qoşdu. Шуның белән улар бу малларны сетеп урышка керәклек корал-ярак ва катнаш әсләһәләрен саплады. Нәтиҗәдә 1000 төгә ва 500 мең динар алтын талқыланды. Bu vaqtda Alloh taolo tövəndəki oyatni nozil qildi. Şübhəsizki kuffarlar mol-mulklarni boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilingandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat ib keladi. Oxiri ular yengiladi. Kuffarlar cehennemgile heydep kırgızılıdı. Sure Enfal 36. ayet. Olay yani başkalardan mı to'pladi ihana topladı. va arab ve kanani kabilelerinin tahama ve musulmonlarga aymaklardan turishni karıştırışını hammasi bilan bilen alakılışıp ihana yollarını kenaydı. Ola bu urushga tayarlıq qilish uchun har xil usullarni qo'llandi. Hatto Safvan ibn Umayya shoir abu izza badr urushida asriga tushib qolganda payg'ambar alayhissalotu vassalam to'lamsiz qo'yayotgan va uningdin musulmonlarga qarshi har qanday harakatga qatnashmaslikqa ahdi olganini setib elib uning she'riyat jihatidagi talantidan foydalanib arab qabilalarini musulmonlarga qarshi kuch kiritishga va ularning o'chmanligini qo'zg'ashga soldi va uningga urushdan keyin nurg'un mol dunyo berib boy qilib yetadiganligini bo'lmagandimi qizlarining keyinlikini yaxshi o'rinlashtirdiganligini va'da qildi abu izza uning gapiga oldinib har qaysi qabila xalqini o'zining ajoyib she'rlari va hissiyot ohonglari bilan musulmonlarga qarshi turishga kuch u bu qatim musibatlar xalqning yarasiga tuz sepadigan gap so'zlar bilan ularning jang qizg'inligini yuqori ko'tardi uningdan boshqa yana musofiya ibn abdumanab ismli yana bir shoir kishinimi mushu ishqa soldi Abu Sufyan Saviq talqan jangida ko'zlagan maqsadiga yetolmayli qolmasdan, balki ko'pligan ta'minotdan ayrilib, nurg'un chiqimdar bo'lib qaytib kelgan bo'g'ashqa, bu qitimga urush tayyorligiga alohida kuchidi. Yaqinda Zayd ibn Haris qo'shini eppagan qarda vaqasi Qurayshlarning iqtisodiy kuchining jam tomirini uzib tashlagan bo'g'ashqa, bu ularning dard alam zedisiga tuz sepib, hasrat o'tini teximi ulg'aytib atdi-da, ular tasvirligisiz hasrat nadomatga qoldi shuning bilan qurayishlarning musulmonlarga qarshi qo'zg'aydigan hal urushga urushqa tayyorlik ko'rish ishlari jiddiy ishlandi quraysh qo'shonining lashkar kuchi va rahbarlik qotlimining o'rlashtirilishi badr fojiasiga saq bir yil to'shgan kunlarda makka doirlarimi allaqachon tayyorliqlarni bitkazib bo'lgan edi makka tavasidagi har qaysi quraysh qabilalari ularning ittifoqdoshlari hamda oqqon habashilardan bo'lib uch ming mushrik rasmiy safga tizilib otlanib buyruqni kutib turdi quraysh kattalari botir azimatlar o'zining or nomusini va izzat hurmatini qo'g'dash uchun bo'lsinmi jon pido qilib urushsunish uchun ayollardanmi jangga qatnashni xohlaydiganligini birga elib olishni muvofiq ko'rdi shuning bilan 15 ayol safga qaytildi qo'shinning qatnash quroli uchun 3000 ming to'yga jam qilindi otliqlar qo'shini uchun 200 ot hazırlandı. Ular bu otliqlarni yo'l bo'yi cho'ng qo'shinga qatmay, boshqa yo'llar bilan ayrim ipmadi. Mudofaa qurolidan 700 savat taqlandi. Markaziy boshqo'mondonlik Abu Sufyan ibn Harbga markazlashdi. Xolid ibn Valid otliqlar qo'shinining boshqo'mondoni Ikrama ibn Abu Jahil muavin boshqo'mondon bo'ldi. Alam yanala Abdudar jamiyatiga tutqizildi. makki qo'shini yo'lga chiqdi makki qo'shini mana shundoq to'liq tayyorliq va lashkari hozirliqlar bilan madinaga qarab yo'lga chiqdi koniyan qisos o'tlari oshkor va yoshirin adovat uchqunlari ularning dillarida chaqmoq chiqib pat orada yuz beradigan dahshatli bir qon to'kilishdan derak beryotadi payg'ambar alayhissalotu vassalomning xabarchilari dushmanning harakatini inkos qildi payg'ambar alayhissalotu vassalamning tog'isi abbos ibn abdumutallib dushman qurayishning barliq harakatlarini va lashkari tayyorliqlarini boshdan oxir kuzatib turgan edi dushman makkadan qo'zg'alib yo'lga chiqqan amon u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga jiddiy maktub yo'llab dushman ahvolini tafsili xabar qildi abbos roziyallohu anhuning elchisimi masalaga jiddiy qarab intayin tez surat bilan yo'l yurib Makka bilan Madina o'tirisidagi 500 kilometrdek musofani 3 kunda besib, omonatni payg'ambar alayhisolatu vassalamga o'z beticha yetkazib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu chog'da Quba masjidida edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning xatni topshirib olgandan keyin Ubay Убай ибн radhiyallohu anhu ga o'qitqizib mazmundan vaqflandi ва uni hech kishiga tinmaslikni topilab qo'yib aldirab Madinaga qaytdi. muacir va ansorlarning peshqadamlari bilan bu vaqt fikrlashdi va maslahatlashdi musulmonlarning harbiy holatga o'tishi butun madina umumyuzlik harbiy holatga o'tdi arlar kech kunduz qurolliq yurdi hatto tuyuqsiz vaqalarga taqobul turish uchun namozladimi qoraldan ayrilmadi ansorlardan bir bilik kishilar ularni ichida said ibn muoz usayd ibn huzayr va said ibn ubada roziyallohu anhular muboid tashkillanib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qo'g'dash vazifasini o'tadi ular kechalari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ichki tuyida qurolliq turib muhofizatchilik qiladi ya'ni dushmanning ushtumtut bostirib kirib madinni vaqa paydo qilishdan saqlanish uchun madinning har qaysi ishki ig'izlarga va chig'ir yo'llarga chorlig'uvchi va muhofizatchilar qo'yildi Musulmonlarning charlig'uchi qismi dushman harakatini kuzatish uchun mushriklar Madinaga hujum qilgan taqdirda minish ehtimoli bo'lgan barliq yo'llarni navbat bilan aylanib charlab turdi. Makka qo'shini aslidagi g'arbiy cho'ng yo'lni bo'ylab mengib, davomliq olg'a ilgirlab, Abuva degan yerga yetib kelganda, indi binti Utba Abu Sufyan ibn Harbning ayoli Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning onasining qabrisini ichib, uning jestini ko'lab tashlab yetish taklifini o'ttirg'a qo'ydi biroq qo'shin rahbarlari bundoq qilganda o'zlariga yomon oqibatlarning kelib chiqishidan ansirab bu taklifni rad qildi Andın ya'ni yo'lni davomlashtirib madinaga yaqinlab keldi bu yerda akik vodisidan o'tibla o'ngga burilib mengib Oğut teg'iga yaqin madinaning shimolidagi tuzlang sho'rliq ziminning aynayin deb ataladigan bir yerga kelib tushdi hamda mush harbiy bargoh tikib o'rinlashdi bu hijriyaning 3 yili shavvol oyining 6 kuni juma edi mudofaa plani haqidagi kengash madina oyg'oqchilari makka qo'shini to'g'riliq orqama orqa xabar yetkazib turdi oyg'oqchilar eng oxirgi qitim ularning aynainga bargoh ta'sis qilganligini yetkazdi Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mötüvər sahabiləni yığıb ləşkiri kengəş çaqırdı. Kengəşdə düşmənnin bu qıtımqı təcavüzçılıq hərkətiga qarta qandaq taqabül turish haqida kengəş əhli bilən həm söhbət boldu, həm ulağı şu keçisi köygən bundaq bir düşünü sözləb bədi. O, mən inşallah yaxşı bir tush gördüm. Tushimda bir kalı boğuzlaqlıqmış, qilichimning bisi azraq uchib ketganmish va qo'limda noiti mazbut bir savotni mahkam tutib olgandekman Didi ve hilqi boğuzlanğan kalini öz ashablardan bir qancha kishiga qaza yetadiganligiga, qilishning azroq uchib ketishini o'z jasadidan birining qaza qiladiganligiga va qo'lida chang tutib olgan hilqi savotni Madina munavvarga o'rib o'z tushiga ta'bir berdi. U bundoq dedi: "Meningcha biz Madinadan chiqmay puxta mudofialanib turaveraylik. Navoda mushriklar hujum qilib kirsa, ahli ko'cha do'xmushlarda turib zarba bersin." ayollar uy imorat o'gizlaridan tash tashlab zarba bersin ammo ular bargohda yetaversa bizga hech foyda ziyni yo'q mushriklar o'zi chiqimdor bo'ladi xalas, dedi bu noiti dona fikr edi biroq o'ylamagan yerdan bu fikrga tunji bo'lib abdulloh ibn ubay ibn salol munofiqlarning katibishi qo'shildi u bu kengashda o'zining hazrash peshvolarining biri bo'lish sifati bilan qatnashgan edi Энихке, bu fikrini алейхиссалату вассаламның бұл пікіріні еғізден чықырып боғыча дәрхал оны қоллап ипады білдіріше, әргіз оның бұл пікіріні әрбі стратегия жәйеттін тоғыра, дана пікір болды деп әмәс, бәлкі өзіні ұрыштың қачырып қылыш пұрыстығы ерішвеліш үшін еді. Әмі оның ой пікірлеріні ешкім білмейді. Аллах Таала Абдулла ибн Убай, оның адамларыны мұсылмалла алдыда тұнжы қетімліқ елесіділі рәсуа қылышны, ularning eg'izida islomni da'vo qilib ammo dillarida kufr va munofiqlarni yoshirib yurayotgan razillik niqobini ichib tashlashni va musulmonlarning beshig'i kun tushganda tun sallalari ichida tipirlab qoladigan zarlik yilon chayonlarni musulmonlarga bir qatim to'nitib qo'yishni تون chig'i قویش yerdan bu fikr rad qilinib ketdi badr urushida jangga qatnash fursatin mahrum qolgan bir bo'lak fozil sahobalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga dushmanning oldiga chiqib urush taklifini berib qattiq chang turdi hatto ularning ichidan biri so'z qilib ey rasululloh biz uzundun beri mushundoq bir sharafli kunni orzu qilib kelayotgan edik ollohdinmi tilab yuratdik oxiri olloh bu kunni bizga muyassar qilibdi orzuyimiz amalga oshadigan bo'pti bizni dushmanning oldiga boshlab chiqqin ular bizni qo'rqdi deb qolmasin dedi Müşriklarning oldiga chiqib naq maydonda bir taraf bo'lishni orzu qiladigan fidokor azimatlar ichida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Badr urushida o'zining qilishvozlik bilan don chiqargan Hamza ibn Abdumutallab radhiyallohu anhu mubayid. U payg'ambar alayhisolatu vassalamga "Sana Qur'onni nozil qilgan Alloh bilan qasamki, men ula bilan Madina sirtida qilish so'qishtirmoqcha, ig'izimga uvoq sanmayman" dedi. payg'ambar alayhissalotu vassalom ko'p sonliq jamoatning fikri oldida o'z royini izohlab o'ltirmadi natijada oxirgi qaror madinada dushmanning tegish qilishini kutib o'ltirmay naq maydonga chiqib tig'ma tig' mardoni ilishga tayin topdi musulmonlar qo'shinni tashkillash va jang maydoniga yurish qilish Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'pchilik bilan juma namozini o'qidi u o'z xutbasida jamoatchilikka vaz nasihat qildi va ularni safarvarlikka kelib jangovar va jiddiy holatda turishga chaqirdi musulmonlar sabrlik subotliq va irodalik bo'lsalar g'albi nusratning ularga mansub bo'ladiganligini uqtirdi hamda hammaylarni bir niyat bir maqsadda tajovuzchilarning adabini berishga chaqirdi ko'pchilik payg'ambar نه vassalomning ishorat va لردن mamnun bo'lishdi Cüme namızdan keyin kishilar top top bo'lib yig'ilishga boshladi. Madinaning yuqori tarafidagi aholi kelib bo'ldi. uchun namoz asrining vaqtimi kirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan asr namozini o'qidi. Ondan u Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumolar bilan uyiga kirib ketdi. Ular uyda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salla va jang kiyimlarini kiydirdi. Ondan o ikki savodni qo'shlab kiyib, qilichini yonga esib, hayvat bilan musulmonlarning oldiga chiqdi. Bu chaqda kishilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tezroq chiqishini kutib otadi. Chunki Said ibn Muaz bilan Said ibn Huzayr radhiyallohu mala ko'pchilik tab qilib, payg'ambar alayhi alayhisolatu vassalamni dushmanning oldiga chiqishga zo'rildinglar. Ixtiyorni payg'ambar alayhi alayhisolatu vassalam qo'ysak yaxshi bo'ladi degan bo'g'ashqa ular payg'ambar alayhissalotu vassalam oldida oqsoqollik qilib qo'yganlarga pushaymon qilishib turgan edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hujrasidan chiqib kelib edi ular ey rasululloh sening fikringga qo'shilmaslikqa haddimiz emas shunga o'zing chog'lab amr qilgin agar madinada turishni yoqtirsang shundoq qilaylik deyishdi bu chog'da payg'ambar alayhissalotu vassalam payg'ambar bo'lgan kishi urush kiyimini kiyib bo'lgandan keyin Allah onun bilan dushman o'ttirishni bir taraf qilmag'icha uni selvetishga bo'lmaydi dedi va qo'shinni radga silib ularni uch qismga bo'ldi birinchi muojirlar qismi bularning ilmini musab ibn umayr roziyallohu anhu abdudar jamiyatidan tutqazdi ikkinchi avs ansorlar qismi ularning ilmini usayd ibn huzayr roziyallohu anhu tutqazdi uchinchi hazraj ansorlar qismi bularning ilmini Obab ibn Munzir raziyallohu anhuga tutqizdi. Qo'shin zafardas 1000 kishidan tarkib topdi. Ularning ichida 100 savutliq tömür kiyimlik va 50 otliq askar бор эди. Яна bir so'zda birmi otliq yo'q edi deyilgan. Madinada o'z o'rnida jamoatga imomatchilik qilishga va shahar ma'muriyatiga Abdulloh ibn Ummu Maktum raziyallohu anhu ni belgiladi. Ondan qo'shinga qo'zg'ilishga buyruq berdi. qo'shin shimol tarafga qarab yo'lga chiqdi said ibn ubada bilan said ibn muoz roziyallohu anhuma ikkisi to'liq qurollanib payg'ambar alayhissalotu vassalomni yanada hayvat bilan qadam tashlab ketib boradi qo'shinni ko'zdan kechirish payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shiqon deb atiladigan bir yerga yetib borganda qo'shinni to'xtatib ularni bir birlab ko'zdan kechirdi hech jang maydonining jafolariga toqat qilolmaydi deb qarg'onlarni qaytiryapti qaytirilganlarni ichida abdulloh ibn umar ibn xattob osama ibn zayd usayd ibn zubayr zayd ibn sobit zayd ibn arqam aroba ibn avs umri ibn hazmi abu said hudiri zayd ibn g'aris ansari va zayd ibn habba roziyallohu anhuma qatorliqlar bor edi zikr qilinishicha ularning ichida yana barra ibn ozib roziyallohu anhu bor ekan biroq sahihul buxoriydagi hadisda uning jangga qatnashganligi ko'rsatiladi payg'ambar alayhissalotu vassalam rafi ibn hadish bilan sumra ibn jundub roziyallohu anhularga yesh kichik bo'lsimi urushga qatnashishga ruxsat qildi sababi rafi ibn hadij roziyallohu anhu usti margan edi uning bu aloydiligini nazarda tutib jangga qatnashishga ruxsat qilgan edi buni ko'rgan samir ibn jundub roziyallohu anhu o'rnidan turib man rafiitin kuchlik chilissam uni cho'qim yiqitaman dedi payg'ambar alayhissalotu vassalam bu gapni anglab kulib soldi va undoq bo'z ko'z oldimda chelishib yiqinglar degan edi rafi ibn hazdish bilan sumra ibn jundub roziyallohu anhumala o'rnidan turib chelishdida hashpash degichi sumra ibn jundub rafini yiqitib tashildi Bunun bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam Sumra ibn Cundub raziyallahu anhuğuma uruşqa qatnışqa ruxsat qaldı. Uhud tegi bilan Madina orlig'idagi qo'nalg'i. Mushu yerda kashkirib gugum tushib qoldi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam qo'shin bilan namoz shamni o'qidi. Orqadan xutdan namozni o'qib, bu joyda qo'nib qoldi va 50 kishini tanlab bargoh atrofini qo'g'dashga qo'ydi. ular shu atrofda oylanib yurib qorovullik qildi bularga muhammad ibn maslama roziyallohu anhu kab ibn ashrabni o'ldirish harakatidagi fidoyilar boshlig'i mas'ul qilindi va zakvan ibn qays roziyallohu anhu maxsus payg'ambar alayhissalotu vassalomni qo'g'dashga mas'ul bo'ldi abdulloh ibn ubay va uning odamlarining osiylik qilishi payg'ambar alayhissalotu vassalam tong yurishdan xeyli ilgari qo'zg'ilib shab degan bir yerga yetib borganda bomdod namozini o'qidi o'choqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dushmanga xeyli yaqin berib qolgan bo'lib har ikki taraf bir birini aniq ko'ralaydi dal mush yerga kelganda munofiq abdulloh ibn ubay isyon ko'tirib biz qachongacha o'zimizni o'zimiz o'limga tutib berib yurimiz allohning payg'ambari bo'lgan kishimi o'z fikrida cho'ng turolmay boshqalarning gapiga kirsa deganni bahona qilib qo'shinning uchdan bir qismini 300 dek jangga yaraydigan kishini qaytirib ketdi. Shak shubhisizki, uning bundaq olqaliq paytda qo'shindan ayrilib, o'zini chatga elishi hargiz bu munofiq aytgandek payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning o'z fikrida ching turamay, boshqalarning gapiga kirib ketganligidan bo'lgan emas. Agar ish u degandek bo'ladigan bo'lsa, u musulmonlar qo'shini bilan mushu yergacha hargiz birga chiqmagan bo'ladi. balki qo'shin madinadan qo'zg'algandila qepqasi bo'ladi biroq uning mushiyagacha musulmonlar qo'shinining oldingi sepiga tizilib chiqib mushundoq olqiliq payti kelganda qo'shinga osiylik qilib jang oldida chekinib chiqib ketishdiki maqsadi dushmanning ko'ziga ko'rsatib qulog'iga oңалтib turib musulmonlar qo'shini ichida malmonchilik va ro'y davolg'ush paydo qilish edi shundoq qilganda musulmonlar qo'shinining ko'p qismi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tashlab ketib qoladida qolganlarning ro'yi sunib irodasi bo'shaydi aksicha bundoq manzirni ko'rgan dushman taraf qinqiniga patmay qoladida natijada bu vaziyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chin dilidan so'yguvchi samimi oq ko'ngil sahobalarni yo'qotishga foydali bo'ladi bular yer yuzidan g'oyib bo'lsa madina tavasidagi huquq riyosat deganlar ashu munofiq va uning odamlarning qo'liga qaytib ketishga sharoit hozirlanadi amaliyotdami bu munofiq ko'zlagan maqsadiga yetkili tasli qoldi avuz qabilasidan bani oris oymiqi ва hazrat qabilasidan bani salama oymiqi qatorliqlar ikki jamoat kishilarmi chekinib qaytmoqchi bo'lgan edi lekin alloh taolo bu ikki qabila kishilarini o'z panoyida saqladi ular ro'yi jihatda qattiq davolg'ub ishki tashqi ig'volarning ozdirishi bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomni tashlab ketish irodasiga kelgandan keyin to'xtab qolishdi ular haqida alloh taolo mundoq deydi o'z vaqtida sizlardan ikki guruh bani salama oymiqi bilan bani haris oymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi yana qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi alloh ularning madadkori edi mo'minlarning jimi ahvoli mo'minlar jimi ahvolda va jimi ishlarida alloh taologa tavakkul qilsin sura al imron 122. yuz yigirma ikkinchi oyat abdulloh ibn haram roziyallohu anhu jobir roziyallohu anhuning otasi bu munofiqlarga mushundoq jiddiy paytdagi majburiyatini eslatib qo'ymoqchi bo'lib ularning kaynidin bodi va ularga sapga qaytish to'g'risida nasihat qilib qaytinglar allohning yo'lida urushga qatnashinglar hech bo'lmaganda mudofaa bo'lsinmi turib beringlar dedi Ular biz urush bo'ladiganligini bilsak qaytmaydiq. Endi bu yerga kelib bo'ldik deb yuz o'rib mengashdi. Shuning bilan Abdulloh ibn Haram roziyallohu anhu Allah sizlarni yiroq qilsin. Ey Allohning dushmanlari, Allah o'z payg'ambarini sizlarning yordamidan cho'qim beojat qilg'usi deb qo'yib qo'shiniga qaytdi. Bu munofiqlar haqida Alloh taolo buni oyatni nozil qildi. Munofiqlarni bilish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lda urush qilinglar, yoki o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa ular urushdan xabar topgan bolsaq, albatta sizlarga ergishatdiq ya'ni sizlar bilan bir sapda turib urush qilatdiq dedi u kunda ular iymonga qaraganda kupurga yaqin edi ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izdirdi dedi ular yoshirganni ya'ni nifoq bilan mushriklikni alloh obdan biladi sura al imron 167 yuz oltmish yettinchi oyat musulmonlar qo'shini uhud teg'ida abdulla ibn ubay boshchiligidagi munofiqlar qiyin paytda isyon ko'tirib jang maydonidan chekinib ketgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qog'onlar bilan dushman tarafga qarab ilgariladi mushriklar qo'shinining bir qancha joydagi bargohlari payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan ohud teg'i orlig'ini to'sib turadi shun u kim bizni dushmanga uchrashtirmay ularning orqa tarafiga boshlab chiqa oladi degan edi abu haysama roziyallohu anhu man boshlab chiqay ey rasululloh deb qo'shinning oldiga o'tib yo'l boshlab mandi u dushmanning bargoyini kun petish so'l tarafga tashlab o'ng qo'lni besib mengib bani horisa oymig'i tavasidagi tashliq va etizliqlar bilan o'g'it teg'i osonla chiqili bo'ladigan bir chig'ir yo'lni bo'ylab mandi qo'shin bu yo'linishda mirba ibn qays u ko'zi ko'r munofiqning beg'idan kesib o'tishga to'g'ri keldi O musulmonlar qo'shinining qo'ylisiga kirganligini sezgandan keyin qattiq chalva qilib musulmonlarning yuziga to'p chechib ohanat qilg'ilib turdi O mundoq deydi har qancha rasulullohning bo'lsangmi beg'imga kirishga yo'l qo'ymayman bu gapni anglab bir qancha kishi uni o'ltirgili qilishlarini sug'urgan edi payg'ambar alayhissalotu vassalam uni o'ltirmanglar u degan dili ko'r ko'zi qorg'u odam ekan dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shin bilan bu yerdan o'tib vodining madinaga yiroq chetidagi o'hud teg'i bag'riga yetib tushdi va mushu yerga oldini o'hud teg'iga kayni qortib bargoh tikdi natijada dushman qo'shini musulmonlar bilan madina o'ttirisida sepil bo'lib turdi mudofaa plani bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinni safarvar qildi va ularni safga tizib jangga tayyor turg'izdi اخیاچ ularning orasidan 50 tak o'qiyachi margani tanlab, o'qiyachi qism tashkilida va oldin qiyilib Badr urushiga qatnashgan Abdullah ibn Jubayr ibn Noyman Ansari radhiyallohu anhu ni bu qismning qo'mondoni qilib tayinlab, Qanat vodisining janubi qirrig'iga musulmonlar qo'shini qo'mondonlik o'rnining sharqi janubiga taxminan 150 kilometr keladigan yerdagi tog' Tövəndi bu tağ oxuyaçılar tığı edib atılıdı. Üstüdün orun ilişki boyredi. Buningdan maqsad payg'ambar alayhissalotu vasallam o'qiyachılar qismiga aytganidek dushman otli qo'shinning orqadan hujum qilishini to'sish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu qismning qo'mondoni abdulloh ibn jubayrga oloydi topilib bizni o'qiya kuchi bilan dushman otli qo'shinning zarbisidan qo'g'dig'in ular orqa tarafimizdan kelanmasin mayli g'alba qilayli mayli mag'lub bo'layli sen o'rningdan ayrilmag'in biz sen tarafdan xotirjam bo'layli dedi ondin o'qiyachilarga umumyuzlik buyruq qilib sizlar orqa tarafimizni obdan qo'g'danglar navodi biz mag'lub bo'lib ketsak yordamga kelmanglar g'animat og'ili boshlasak yig'ishib berayli demanglar dedi imom buxoriy rahimullohning rivoyatida payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga garchi bizning jasadlarimizni yirtqich qushlarning tutib yurganligini ko'rsanglarmi man odam avatmigicha o'rninglardan ayrilmanglar mayli g'alba qilib dushmanning gajgisiga qilish ursaqmi man odam avatmigicha o'rninglardan ayrilmanglar degan deyiladi payg'ambar alayhissalotu vassalam o'qiyochilar qismini yuqorqida kaskin ham qat'iy buyruqlar bilan strategiyalik o'rni ana shundoq mo'yin bo'lgan bo'taqqa taqqa orqali mushriklar otli qo'shinning musulmonlarga orqadan hujum qilib piyodliklar qo'shinini oldidan hujum qilib tan qo'l silish va qo'rshab yo'qitish xavfi bo'lgan birdan bir jang yo'chig'ini atdi andin qolganlarni qismga bo'lib o'ng qanot qismga munzir ibn amr roziyallohu anhuni so'l qanot qismga zubayr ibn avvom roziyallohu anhuni qo'mondon qilib tayinladi miqdod ibn asvad roziyallohu anhuni zubayr ibn avvom roziyallohu anhuga yordamchi qilib berdi zubayr ibn avvom roziyallohu anhu boshchilig'idagi qismga asoslıq Khalid ibn Valid başçılığındakı dushman otliq qo'shiniga taqobil turish vazifasi yuklandi qo'shin ichidan bir bölük batur əzmətlərini tanlab oldingi səbkə o'rinlashtirdi. Bu haqiqatanmi to'g'ri va inchki o'rinlashtirish bo'lgan ediki, buningda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning harbiy ishlarga yetakchilik qilishdagi qobiliyati yana bir qatim namoyon bo'ldi. Har qanday harbiy olim mayli uning iqtidori qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar buningdan puxta va tafsili o'rinlashtirish qila olishi notayin alayli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jang maydoniga dushman qo'shinidan xeli keyin yetib kelgan turug'liq jang qilishga eng aplik joyni tanlab egiladi orqa va o'ng tarafini egiz tog' tizimlar bilan atdi sol tarafdagi yuz berish ehtimoli bo'lgan tuzlanglik xavfi bo'shliqni o'qiyachilar qismini o'rinlashtirish bilan to'ldirdi özünün kumandallık o'rni uchun təsadübi musulmonlarga mag'lubiyat yuzlanib qalsa, dushmanning qoğulab zarba berguvchi qismining changalig'i tushib qolmay chekinib mudofiilni vağılı bo'ladigan ammo dushman tərəb bu joyni egallamoqchi bo'lsa talap et küçüraydıgan o'rni egiz strategik bir joyni talap bekit. Düşmanların bo'lsa ular musulmonlarga g'olib kelgan o, osonliqcha oruş meyvesini qo'lga keltirolmaydigan mag'lub bo'lgan taqdirda musulmonlarga qo'g'lab zarba berguchi qismning changildan qochib qutulolmaydigan tuvan bir o'ymonlikda qoldirdi shundoqli qo'shinning son jihatdagi ozligini sahobalar ichidagi yaramliq botir azimatlardan bir bo'lik kishilarni tanlab oldin safga o'rinlashtirish orqali to'liqladi mana mushunda qilib hijriyaning uchinchi yili shavvolning yettinchi kuni shanba sahar madina qo'shinining jang tayyorligi asos jihatdan bitdi payg'ambar alayhissalotu vassalamning qo'shiniga jangovorlik ro'yi baxsh etganlik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinni toki o'zi buyruq tushirmagicha oldirab qo'l silishdan to'sdi ustiga ichki savodni qo'shlab kiyib jangovar qiyofatda qo'shinning oldiga chiqib ularni jangga rag'batlantirdi va amaliy kuch chiqarib dushmanga yo'liqqanda qat'iy subotliq bo'lish va jasorat ko'rsatishni talab qildi u qo'shinning jangovarlik ro'yini urg'utib oldidagi yaltirab turgan qilichini pulang'ishtib kim bu qilichni qo'lga ilib uning haqqini o'z joyida ado qila degan edi bir qonchaylan ularning ichida ali ibn abu talib zubayr ibn avvom umar ibn xattob roziyallohu anhu bor edi man ey rasululloh deb oldiga chiqdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning hech qaysiga texitcha ifoda bildirmagan edi Abu Dujana asli ismi Simak ibn Xalshana roziyallohu anhu safdan chiqib ey rasululloh bu qilishning qandaq ahllari bor deb so'radi payg'ambar alayhissalotu vassalam toki dushman orqaga chekinmaguncha to'xtamay urasan uning haqqi shu devidi u undoq bo'lsa manga bergin. uning haqqini man ado qilay dedi shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu qilishni abu dujana roziyallohu anhu berdi Əbu Ducanə rəziyallahu anhu cəngə mayir, batur əzmət idi. Canı körüsü tənləri yayrab, yürekleri oynaşıb gedətdi. Onun bir qızıl bəlvəği bab olub, o ilqi bəlvəğini beşiği orsıla, kişilər onu cinini alqınıq elib qoyub uruşmaqçı bobdu, dəb belədi. Bu qitim o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin qılıcını qoluğa elibla, ilqi qızıl bəlvəğini beşiği oridi və mərdanı qiyafətdə oturğı çıxıb, salmoq qadam tashlab saplarni oralab mengib chiqdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu chog'da alloh uning bu menishlarini mushundoq so'rinda yoqtirdi dedi makka qo'shinining jang tayyorlig'i ammo mushriklarni qo'shinlarini lashkariy intizom bo'yicha o'rinlashtirdi abu sufyan qo'shinining oliy bosh qo'mondoni bo'ldi o'ng qanot qismiga xolid ibn valid so'l qanot qismiga ikrama ibn abu jahil piyodliklarga Safvan ibn Umayya, o'qiyachilar qismga Abdullah ibn Rabi'ala mas'ul qo'mondan bo'ldi. Alam Abdudar jamiyatidan subatliq deb tonilgan bir turkum kishilarga topshirildi. Alamdarlar shu jamiyatning o'tab kelayotgan oti miras vazifasi edi. Ajdodidan avlodiga miras qolgan tarixiy an'anaga hurmat qilish yuzasidan hech kishi bu imtiyozni tatib olishga petinanmaydi. Lekin bu qitim qo'shinning oliy rahbari Abu Sufyan ibn Harb bu jamoat kishilarining g'azab nafratini qo'zg'ab, o'g'isini qoyintib, irodasini chingitish maqsadida Badr vaqasida Qurayshlarga yetgan ig'ir talofatni shu jamoatdan bo'lgan alamdor Nazr ibn Horisning musulmonlarga asr tushib qolganligi bog'lab mundoq dedi. Ey Abu Dar jamoati, alamni Badr kuni sizlar ko'tirgan edinglar. Ko'rib turibsizlar, Badrda bizga ig'ir talofat yuzlandi. qo'shinning hayot mamati alamga bog'liq alam yiqilsa qo'shin yiqiladi degan gap bor shunga alamni ching tutib bizni xotirjam qilinglar yoki uni bizga o'tkazib beringlar biz sizlarni xotirjam qilaylik abu sofiyan bu qatim chotni dal joyida so'qqan edi abdudar jamiyatining odamlari uning gapidan qattiq g'azablanib norozi bo'ldi va uningga yopirilib tehi biz alamni sanga topshirib beramizmi bizning nima qiladiganligimizni urush bo'lganda ko'rgin deyishdi abdudar jamiyati o'z va'dasiga haqiqiy amal qildi ular jang rosa keskinlashib asosli yo'qotish nishoni qilingan ahvoldami jon jahl bilan chang turib oxiri hammasi yo'qotildi quraysh doiralarining siyosiy hujum qo'zg'aganligi Jang chaqmoqqa chekilish oldida quraysh doirlari musulmonlar qo'shinining birligini parchalash va ularning sepida bo'lgunchilik va ittifoqsizlik paydo qilish uchun bir maydon siyosiy hujum qo'zg'adi dushmanning oliy rahbari abu sufyan ibn harb ansorlarga maktub yo'llab bizga o'z pushtimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni demakchi topshirib beringlar biz qaytib ketaylik sizlar bilan urush niyatimiz yo'q dedi lekin tog'dek mustahkam imon oldida bundoq yili nayranglar nimaga ko qiladi ansorlar abu sufyanga javob qaytirib qattiq takkisini berdi va qo'lqiga oŋaltib ahonat qildi urush vaqti yiqilishib ikki taraf divaylab kelmoqda edi quraysh doillari oldinqiga o'xshash yana bir maydon siyosiy hil nayrang o'yini o'ynadi g'olcha xoin abu amir asli ismi abdu amir ibn sayf jaholiyatda u royib deb ataladi payg'ambar alayhissalotu vassalam uni posiq deb atagan u ansorlarning avaz qabilasidan bo'lib jaholiyatda shu qabilaning qabila boshlig'i edi Madinada islom dini umumlashuvdi, u buningga chidamadi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarta adovat e'lon qilib Madinadan chiqib ketdi. Ondan Udun Makkaga berib Quraysh doiralari bilan eg'iz burun yalashib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi urush qo'zg'ashga chaqirdi hamda ularga mening qavmim sizlarni boshlab chiqqanligimni ko'rsa cho'qim muhammadni tashlab biz tarafga o'tidi deb va'da qilgan edi Ondan u tunji bo'lib oqqun va bashilar va makkalik yollanma sayoq askarlar qatorida o'zini tizimiltib musulmonlarga qarshi urushga qatnashgan edi o'nlik to'lida va o'z qavmiga tonishlik berib ey avs jamoasi man abu amir bo'laman dedi avs qabilasining odamlari uningga yaxshilik ko'migaysan ey posiq deyishdi abu amir est qavmim قلب قط بزلب سله dedi keyin u urush rasa qizg'anda aloydan o'z jamiyatini izlab tepib shularga qilish tanglidi va tosh otdi mana mushundoq qilib quraysh doiralarining musulmonlar sepiga tabriqchilik silish uchun qo'zg'agan ikkinchi maydon siyosiy hujumi barpod bo'ldi qurayshlarning bu hili nayrang o'yinlarini o'ynashi san va sifat jihatda musulmonlardan ko'p ustun bo'lgani bilan yana qo'rqinch va vahimadan yuraklari planshib xavfsirab ketganligidan derak beradi quraysh ayol askarlarining jang qizg'inligini yuqori ko'targanligi quraysh ayol askarlari bu qitimqi harakatda o'z rolini to'liq joriy qildirdi abu sufyanning ayoli hindi binti o'tba bularga yetakchilik qiladi ular jang saflarini orlab yurib g'azal etib usul o'ynab dob chelib askarlarning jangovarlik irodasini yuqori ko'tardi va urushga qiziqtirib harom talvalarning qahr g'azibini qilichvoz va mubozirchilarning qinini qizitdi ular birdam alamdorlarga qortib abdudar yigitlari hoy hoy hoy orqisab nimatlari hoy hoy hoy yaltiroq shamshiri bilan ishchinglar qisos o'ti hoy hoy hoy degan she'rlarni o'qisa yana birdan qo'shinni jangga qiziqtirib olg'i bassang so'yamiz hoy hoy hoy tushak bo'lib bag'ashlab hoy hoy hoy agar qassang qochirmiz ho'y ho'y ho'y urib tepib kachatlab ho'y ho'y ho'y degan she'rlarni o'qiydi to'nji jang ushquni ikki taraf devaylab kelib orliq yaqinlashdi har ikki taraf qator sap tortib turishdi dal mushu paytda mushriklarning alamdori talha ibn abu talha maydonga sakrab chiqib tunji bo'lib jang pilkiga o't yoqdi u quraysh chavandozlar ichida ang qarom Әң Батыр деген нам білән тонылған тәлві палуан еді. Мұсылманлар оны қошын сәркісі деп атайды. Тәлві раса келішкен бір нар төгіге мініп, мұбарызды тәләп қылып майданға түшті. Мұсылманлар оның юқыры шижаатыны білгешке біраз таптатқан чығы, сәп тымтаслық чөмді. Lekin səplərini orlab aldığı çıxan Зубайр ibn Avam raziyallahu anhu bu cimcitliqni buzdi. O Təlhəgi qarşı meydanğa düşübla yugurgan paytda yo'lvosdak sakrab berib uning to'gisining kayniga minib oldi ondin uni ash pash degichi pomdoqlab yerga yiqitib qilich bilan kallasini uzib tashlabdi maydonda palakka yetgan guldir qaros takbir sadosi yangradi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zubayr roziyallohu anhuning bu himmatiga opirini o'qib har bir payg'ambarning qo'g'dug'uchisi bo'ladi mening qo'g'dug'uvchim zubayr ibn avvom dedi Müşriklər aləminin ətrafında kəskin cəng bolğanlığı və aləmdarların hamısının bir-birləb yer çişligənlik. Talhaning o'ltirilishi bilan tang urush o'ti yamrab ketdi. Jang maydonining hamma yerida ikki taraf keskin tutishdi. Urushning o'lish va o'ltirish chaqi mushriklar alimining atrofida ko'proq aylandi. Abdudar jamiyatining odamlari o'zlarining bosh sarkardasi Talha ibn Abu Talha o'ltirilgandan keyin orqa-orqadan maydonga tushib, Әлемні еқытмай көтіріп, өз борчыны ада қалды. Әлемні Тәлхәден кейін оның қеріндіші Осман ибн Әбу Тәлхә көтірді. О, мәйданғы түшіп, мұндақ ішкі мисра шер оқыды. Әлемдарлағы мәжбүрият, әлемні қат көтірмәктір, зәпәр илә құчып ғалбә, я шәрәп илә өлмәктір. Оныңғы қаршы Хәмзә ибн Абдымутәлліп разияллаху анху мәйданға түшіп, hashpash degicha uning bir qo'lini bir qancha yon qo'rg'isi bilan boqurib kindik tuyigicha yerivatdi natijada uning o'pkisi ochiq ko'rinib qoldi ondan alamni abu said ibn abu talha qo'lga ilib egiz ko'tirib plonlat qilib turdi said ibn abu vaqas roziyallohu anhu rosa challab bir poy o'q uzgan edi o'q naq gajgisiga tegib uning tilini chiqarvatdi u o'rnidan qo'zg'alanmayli jon uzdi abu said ibn abu talha yer tishilgandan keyin alamni musafaa ibn talha ibn abu talha ko'tirdi u alamni qo'lga ilishig'ila osim ibn sobit roziyallohu anhu bir pay o'q uzib uning portirikini yachaq o'qi bilan shaqiltib qo'ydida umi molla otdi u yiqilgan hamon alamni uning qarindishi kilob ibn abu talha ko'tirdi uningga zubayr ibn avom roziyallohu anhu chiqqan edi ikkalan ozroq tirkishib oxiri zubayr roziyallohu anhu g'olib kelib uning beshini uzyuvatdi ondan alamni mazkur ikkalaning uchinchi qarindishi jallos ibn talha ko'tirganida uningga musulmonlardan talha ibn ubaydulloh roziyallohu anhu bir nayzi urib jenidan judo qildi mana bu olti nafar alamdor bir oila kishilar bo'lib hammasi abu talha asli ismi abdulloh ibn osmon ibn abduddarning avlodlari edi Ular mushriklarning ilmi atrofida qator yotqizib yetildi. Bu bir oila kishilari to'liq tugagandan keyin alamni Abdudar jamiyatidan Artaa ibn Shurahbil degan kishi ko'tirdi. Uni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu o'ldirdi. Ondan alamni Shurayq ibn Qoriz ko'tirgan edi, uni Qazman o'ldirdi. Uningdan keyin alamni Abu Zayd qo'liga elvidi, uni Qazman o'ldirdi. Ondan alamni bil ibn Hashim ko'tirgan edi, unimi qazman o'ltirdi mana bu alamdarlar jamiyatidan bo'lgan o'n kishi birimi qoldirilmay to'liq yo'qitilg'achqa alamni ko'tirdiganga bu jamiyatdan odam chiqmadi shuning bilan mushu jamiyat kishilarining birining savvob ismli bir qora tanli quli oldiga chiqib alamni tik ko'tirdi u shundoq jasorat va shijoat ko'rsatdiki Onundan ilgiri öldürülgen elemdarlar hücayirlerinin hiç kaysi bunundaki subatlıq ve çidamcılık görsetmegen idi. u alamni ko'tarib davomli urishdi hatto bir chog'da qo'li kesilib tashlab etildi alam hodisini bo'yni bilan mursiga qisib alamni yiqilishdan qo'g'dab turdi shundoqdimi ajal qilichi oxiri uni orzusiga yetkazmadi alam hodisi uning bo'ynidan ajrab yiqildi savvob o'ltirilgandan keyin alam yerga tashlanib uni ko'tirdig'anga odam chiqmay to'pig'i milinib patparaqchilikda dasilib ketdi davomi bor